для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. На дворы чёрным и тихим Только шепотел на соломяной страсе Булькал по невидных лужинах дождь. Тихо было и во всем селе, Не будя на генчик не жаутил темры. Але Василя не супокоила эта тишиня. Хитрые лауцы робить свои справы тишком. Але не такі ён дурань, каб паверыць, што калі ў сяле не быць ціха, то ўсе і спяць. Асклізваючыся на мокрай дарожцы Васіль выбраўся агародамі к прыгуменню, не вагаючыся рушыў у шапаткую дажджавую чарнату. Ён той ішоў, То трусіў у подбег, а думкі апаноўвалі, пераконвалі. Ён запазніўся правароніў, занялі ўжо зямлю. У Васілляшчы мела зайздрасць да гэтага невядомага, які так абхітраваў яго, захапіў, і ніхто нічога яму не зробіць, і будзе панаваць сабе на такім дабры. Гэта была не проста зайздрасць, а зайздрасць непрыхільнасцю. Яна ўсё мацнела, станавілася ўсё больш злая. А як жа інакш? Амаль што з-пад рук выхапіў хапун гэты. Каму ж, як не Васілю павінен належыць гэты кавалак зямлі, Даўно-даўно нагледжаны, аблюбаваны, абмілаваны. Яшчэ ніхто і думаць не думаў нічога, як Васіль выбраў яго. І вось, глянь ты, выхапілі. Лічы проста з рук, і ніхто не ўстановіць справядлівасць, ніхто не згоніць хапуна з заразы гэтай. По закону, скажуць, забраў. На сходзе ж, маўля, усе чулі, што прырэзаць належыць. От бо людзі чаго толькі не нацерпішся, пажыўшы з такімі. Но... Хоць было цёмна яшчэ зводдалек улавіў Васіль. На глушаковым полі было пуста, спакойна. Нікога быцца мы няма. Ён аднак не паверыў, прыцішыўшы хаду, асцярожліва пільна прыгледзеўся, павёў позіркам па суседніх загонах, прайшоў па мукрыпожні да краю паласы і вярнуўся. На душы палягчэла. Нікога не было. Васіль нейкі час стаяў тут, поўнічыся радасцю. Зямля не была захоплена. Вольная была, і ён мог забраць яе стаць яе гаспадаром, уладаром яе. Вось тут, адзін, сярод поля, сярод цемры, адзін са сваімі марамі, не абмежаваны нічым і нікім, ён у шчаслівы міг пабачыў, што не толькі можа, а што стаў гаспадаром, стаў уладаром жаданай гэтай зямлі і ўсяго, што яна таіла под мокрай пожняю, под цемрай. Але ўсё ж Васіль быў чалавекам, які звычайна добра чуў навакольную рэальнасць. Ён вельмі хутка вярнуўся да яе і ў гэты шчаслівы міг і стала так няўтульна, так цёмна, клопатна. І радасць у момант выпаралася з яго душы, як і не было. І ўжо як і не было і зямлі гэтай дзівоснай усяго добра, што яна абяцала. І ён пацягнуўся назад дадому з такім настроем, нібы яму паабяцалі, нават далі скарбы, але толькі для таго, каб пасмяяцца і раптам ухапілі назад, ашукалі, абрабавалі. Але ён не хацеў быць абрабаваным. Ён не хацеў і не мог. Нават драбніцы не любіў выпускаць Васіль, калі яна трапіла ўжо у руки. І цяпер думкі яго ўпарта не адступаліся ад зямлі, якой ён, няхай у марах толькі міг валодаў. Чаму ж ей быць? чыёй-небудзь. Чаму? Чаму ёй быць чыёй-небудзь, а не яго? Калі ніхто столькі не прагнуў яе, калі нікому ў свеце яна так не была патрэбна, Ды да і па закону хіба не належыць яна яму. Хіба ж не аб'явілі на сходзе перад усімі, што больш за паў дзесяціны павінны яму прырэзаць. А чаму ж яна мусіць дастацца, некаму другому. Чаму не яго гэта зямля? Але і так можна было падумаць. Чаму абавязкова сядзець склаўшы рукі ды чакаць, што вымудруюць тыя, которые у камісіі, якім самім не терпіцца. Лепшы кавалак адхапіць, і чаму гэта нехта павінен выбіраць яму, нібы ён сам сляпы дурны выбраць не можа. На момант прыгадалася Васілю, як ён ляжаў на саломе у юравіцкай каморачцы, дробная кенца ў гары, грозны шабета, непадступны харчаў, і ўзяла яго боязнасць, А каб зноў не прычапіліся зямля, гэтая зямля каля цагельні так вабіла. Так вярэдзіла душу неспакоем, як бы не выкаўзнула з рук, не то страх адступаў, глух, не прычэпяцца. Не, не павінны, і Васіль нагадваў сабе, помніш, што казаў апейка, выпускаючы з-пад варты: Хочаце, чтоб за вас усё рабілі, а самі за сябе пастаяць не хочаце. Ну, і хоць апейка гаварыў, гэта пра іншае, аб чым Васіль добра ведаў, згадка пра апейкавы словы зусім супакоівала. А дзед праўду казаў: Не трэба папускацца. Будзеш папускацца, Век будзеш у дурнях, Век зубамі з голаду ляскаць будзеш ды голым целам свяціць. У цемры на мокрай шэрасці неба абазначыліся чорныя хібы стрэх і прыслухоўваючыся, прыглядваючыся Васіль пайшоў між гумнаў. У сяле, як і раней не блішчала ні аднаго агеньчыка, не чутно было ні аднаго голосу, А хлопцу стала так трывожна. З'явілася адчуванне небяспекі. Але Васіль гнаў страх, і ён не спыніўся. У яго на душы была цвёрдасць, рашучасць. Ён зойме. Ён заарэ гэту зямлю каля цагельні акурат столькі, колькі яму вызначылі. Заарэ і пакуль не агледзеўся ніхто з камісіі, ён гэта зробіць. А вось як зары, няхай паспрабуюць скруціць, хочаш не хочаш, дадуць. Быць не можа, каб не далі. дабраўшыся да свайго двара ў хату, як усе іншыя ў сяле чорную маўклівую, не пайшоў адразу падаўся у павець выцягнуў плух. Ціха зрыпелі вароты ў хлеў, лагодна глядзячы на шыі, вывеў паслухмянага гуза, стаў запрагаць яго. Адчыніў ужо вароты, за якімі была дарога на прыгуменне, калі паблізу заўважыў постаць маці. Вечна яна прыйдзе. Калі не трэба, падумаў Васіль. Дзе ты быў? Хрыпаты ад сну прамовіла яна. Васіль маўчаў. Ты куды это? Да от уза правяду. Застаяўся, адказаў ён. А плух, На што? спытала маці. От прычапілася, ну як шабета. Усё ж ёй знаць, канешне, трэба, падумаў Васіль. О, там трохі. Здалонь засталося, сказаў ён маці. Так уночы. Нашто? Яна, здаецца, не паверыла яму, пачула штосьці дзіўнае. Ну не даараў надысь, адказаў ён. А даку дзень А што ў дзень хіба не можна б? У дзень у дзень. Скоро ўжо і дзень, адказаў Васіль. Світачча не пачынае. Ну, ой, пакуль даеду, да і пабуду трохі. Не едзь, папрасіла маці. І Васіль пачуў яе голасе трывогу. На міг у душу яго ўвайшло сумненне, а можа і праўда не ехаць. Удзень паедзеш, дадала яна. Васіль раптам ускіпеў. Удзень удзень ён узяў лейцы, прыліпла. Не ўдумай барані Бог чаго паганага. Са свету жывуць, сказала маці. Это я сам знаю, глядзішко, Васілько, Я уже и так поплакала. Ад! Василь вывел коня за ворота. И к прыгумению, особливо у поле, гус плелся неохотно, ему явно не подобалось, что вытягнули его с тепла такую раннюю и гонить у темры под дождем. Як пьяного его час от часу водила у боки спіць падла ніяк не прачнецца злаваў васіль жарце так падавай яму самае добрае рабіць дак не разбудзеш са зларатнасцю думаў хлопец што як толькі ўзаб'ецца на капейку прадаць гэтага падлу якому дурню набудзе хоць бы жарабя Thank you. Злость на коня брала Василя тым больш, што і сам ішоў ён без ранейшага імпэту. Трэба было спагнаць злосць на некім. Кудысьці прапала нядаўняя нецярплівасць, выпаралася невядома, як і куды смеласць. І ў душу лезла кволая трывога, упаўзала ліпка, як балотны туман боязнасць. І ўжо... Уже... Не ценями же, не живыми, а грозными непрыителями росли у памяти Яухим, Маслак и Глушак старый. Але Василь глушыў маладушнасць, ён гнаў страх. Яму было самотна. Ён быў перад невядомасцю адзін, ніхто не памагаў, не падтрымліваў нават. Таму і брала злосць яго на каня, які толькі ведае, што есці ды спаць, і пра матку са злосцю думаў. Таксама не знайшла зрабіць чаго іншага, як развярэдзіць душу. Прыцяглася не ў час і няма таго, каб я каторая іншая матка падахвосціць подбадёрыць, дык яна са стогнамі сваімі глядзіш, ужо і так паплакала. Без таго на душы брыдка. А тут ну хоць бы хто слова добрае. Ну як жа тут не возьме злосць на матку, на нездаляку каня, што нават ісці як трэба не ідзе. Thank you. Але ні адзінота, ні страх, як не цяжка лажыліся яны ў душу, усё ж не змагалі яго. Хоць часам і з'яўлялася жаданне спыніцца, не зважаючы на нядаўнія прыціхлыя мары павярнуць назад, Васіль шоў і ішоў. Важкія думкі і пачуцці разам з тым узмацнялі у ім упартасць. Зго Кага свайго вопыту ён не той, што ведаў, але даўно лічыў як бы законам жыцця, што каб чаго-небудзь дасягнуць, трэба адольваць нешта. Адольваць кволасць, неахвоту, страх. Усё жыццё прывык ён лічыць гэта неспакой, непрыемнасці, праца і бясконцае змаганне, змаганне з перашкодамі. Злучыся на маці Васіль як бы браў на падмогу дзеда Дяніса. А праўду казаў дзед, падбадзёрваў сябе хлопец, не трэба папускацца. Ён Васіль, не а, не папусціцца не аддасць так проста. Дабра свайго. Толькі не трэба лішніх страхаў выдумляць. Смялей трэба ісці, трэба смялей і ўсё будзе добра. Як мог Васіль гнаў трывогу, падахвочваў сябе і падбадзёрваў, але трывога гэтая не адыходзіла. Неадчэпна ішла яна з ім да глушаковай паласы была ў ім, калі ён, чуючы нядобры халадок у сярэдзіне паставіў нарог на глушаковай мяжы і калі павёў разору. Ідучы за плугам, кіруючы ручкамі, ён у звыклым клопаце працы на час амаль супакоіўся. Але вось калі пачало развідняць трывога, зноў заныла і чым больш святлела, чым шырэй разыходзіўся далягляд, тым больш мацнела і трывога. Яна шчымела нават ад саміх разор, праведзеных на чужым полі ад хады гуза, які павольна але цягнуў, цягнуў гэты плуг, усё наперад і наперад. Цяпер Васіль ужо не так сачыў за разорую, як за дарогю, за полем у баку сяла. Хат амаль не было відаць за алешнікам каля сажалкі адно выглядвалі стрэхі, над якімі варушыліся, паўзлі з нізкім сіняватым хмарам дымкі. І яны таксама дадавалі трывогі. Усё навокал надавала трывогу. Яны нібы ўсе глядзелі на яго паказвалі яго людзям. Да Васіля даходзіўся ларык кароў. Можа таму нават выгляд пустой дарогі пустога поля каля алешніку не супакойваў яго, паглядаваў ён туды з непакоем, чакаў: Вось-вось яны паявяцца. Людзі. І калі яны зачарнелі, купка павольных постацей, Халадок трывогі яшчэ больш памацнеў. Але Васіль зрабіў выгляд, што не цікавіцца імі. Амаль кожную хвіліну кіду ў бок касыя позіркі. З мерка ідуць, значыць, мераць выправіліся. А адкуль пачнуць? Куды адразу пакіруюць? Да цагельні, дзе ён робіць круг, ці пад лес на другі бок поля. Заўважылі яны яго, на яго, ці не заўважылі. Праз хвіліну Васіль заўважыў – Купка была яшчэ далекавата, а потым збочыла к лесу. На другое поле пайшлі, не спыніліся, не звярнулі на яго ўвагі, але позірк цікаваў, то гэтую купку, то выток дарогі каля алешніку. Недарэмна ён зіркаў вось яшчэ вылезлі з алешніку тры постаці. Ціха плятуцца, мабыць, не спяшаюцца, Адзін з іх вельмі рослы здалёк відаць, а другія два ледзь па плячо яму. А рослы, пэўна, гэта ларывон здагадаўся Васіль і з непакоем навастрыўся позіркам. А хто ж другія тыя два? А Можа, я ў хім там ці стары. Але постаці ўсе сунуліся па дарозе тым жа кірункам, што і папярэднія. А можа збочыць не заўважыць яго? Не. Заўважылі. Спыніліся. Прыглядаюцца. Хвіліну яны стаялі, гледзячы на Васіля. Потым адзін падаўся за першай кубкай, а два Васіль насцярожыўся, рушылі проста да яго. Гэта былі ларывоны зайчык. Сталі наперадзе чакалі, калі ён падыдзе. Хочаш, не хочаш, а трэба ісці бліжэй і бліжэй. Ну няхай ён падыдзе знаку не падасць, што пабойваецца. Толькі вось на ўсякі выпадак, калі гэты дурань ларывон кінецца за свайго дружка біцца, падрыхтавацца трэба, каб не паспеў знянацку. Васіль з усёй сілы сціснуў пугаўё. Няхай паспрабуе толькі. «Здароў, Васіль!» – весела крыкнуў яму зайчык. Васіль паздароўкаўся ў адказ, але не спыніўся. «О, добры кавалак табе ўдзялілі!» – пахваліў яго зайчык, сміючыся. Васіль не адказаў. Праз хвіліну ён пачуў, што яго даганяюць пад тупаню ботаў, пазнаў, што гэта ларывон, і сціснуў – пугаў ё. Ларывон падыбыў побач, а вось-вось мо замахнецца дасць пудовым кулаком. Табе это выдзелілі, сказаў ён, трохі задыханы. Васіль спасцярожліва зіркнуў на яго і прамаўчаў. Упарта таптаў свежую зямлю ў разоры. Гэ, зразумеў нарэшце бугай. Разумны, ён мацюкнуўся і адстаў. Дайшоўшы да павароту, Васіль убачыў, як зайчык падаўся да тых, што мералі, Ала рвон дыбай да сяла. Я ў хіму пайшоў, здагадаўся Васіль. І яго зноў узялі одумы страх. Захацелася кінуць загон, кінуць гэту зямлю, якая не так прыцягвала зараз, як больш, палохала, гразілася бядою, але ён не кідаў. Ён ішоў і ішоў сваёй баразною. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Меліжа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.